Pružena ruka. E, poštovani slušatelji, dobar vam dan. U emisiji Pružena ruka danas predstavljamo osnovnu školu Josipa Matoša u Vukovaru. Razgovaramo s ravnateljicom škole, e, gospođom Mirelom Posarić. Dobar dan. Dobar dan. E, poštovana ravnateljice, za početak molimo, predstavite našim slušateljima vašu školu, ukratko se osvrnite na njezinu e, povijest, E, i što i kako se promijenilo u školstvu, a vezano za problematiku djece sa e, invaliditetom, sa posebnim potrebama od tog vremena do danas? Pa evo, osnovna škola Josipa Matoša je jedina samostalna škola za djecu sa teškoćama u razvoju u našoj županiji. E, školu ove godine je upisalo 63 polaznika. E, obrazujemo djecu e, s teškoćama nećemo reći možda s posebnim potrebama, jer svi imamo posebne potrebe i u tu kategoriju nam ulaze i daroviti i ovi djeci s teškoćama, ali evo mi onda kažemo da su to djeca s poteškoćama. E, škola inače postoji, ima svoju povijest i tradiciju koja je naravno e, bila negdje do rata, e, osnovana je negdje 60-ih, odnosno 70-ih godina prošlog stoljeća, međutim došao je rat, rat je sve razrušio pa tako i ovu školu. E, sa obnovom i sa radom je škola počela negdje iza 2000. godine, tako da evo sad e, e, naša škola osim, ajmo tako reći, matične zgrade u svom vlasništvu ima još jednu novu kuću u kojoj su nam smještena E, djeca sa poremećajima iz autističnog spektra. E, kao što sam rekla, 63 polaznika, to su djeca na stupnju lake mentalne retardacije, umjerene, više struka oštećenja i djeca iz, e, s poremećajima iz autističnog spektra. Obrazuju nam se djeca od 7. godine do 21. obrazujemo djecu po principu razreda, jel, od prvog do osmog razreda, nakon toga djeca odlaze u srednju školu i obrazuju se za pomoćna zanimanja. A ova djeca koja imaju veće poteškoće, dakle umjerena i, i slično ove, dakle, djeca sa, e, iz autističnog spektra, ostaju ovdje kod nas do 21. godine sa područjima E, rada koja su prilagođena njihovim e, sposobnostima, interesima, tako da je taj dio e, gdje više u smislu nekakvih vještina svakodnevnog života, usvajanje takvih vještina, socijalizacije, skrbi o sebi, dakle nešto što je važno kasnije kroz, kroz život. E, što se promijenilo u odnosu na, na početak e, i sad? Evo ja imam 21 godine iskustva pa nekako mislim da možda mogu biti, e, ajmo reći, ne, ne potpuno kompetentna, ali opet kompetentnija nego neke mlade kolege, pa reći da se puno toga promijenilo. Promijenila se prvenstveno svijest ljudi o, o, o pružanju, da tako kažemo, nekakvih, ajmo reći, i usluga, ali prvenstveno E, sadržaja, e, e, načina razmišljanja o djeci s teškoćama u razvoju. Društvo je postalo senzibiliziranije, više se brinemo, više toga, više uključujemo djecu s teškoćama u razvoju u sadržaj svakodnevnog života, tako da u nekom tom smislu prihvaćanja je došlo do velike promjene, međutim ono što mislim da nema neke velike promjene, nažalost E, sam sustav školovanja je dalje takav kakav je. E, naša djeca e, su, kad jednom završe osnovnu školu, govorimo o djeci koja nam završavaju razrede, obrazuju se za zanimanja koja nisu jednostavno atraktivna dovoljno tako reći, dakle ne prate tržište rada, tako da ta djeca uglavnom ostaju prepuštena sebi. Postoje razni centri u našoj županiji za rehabilitaciju, razne udruge koje brinu o našoj djeci nakon što završe osnovnu ili srednju školu, ali nije to još uvijek na onom stupnju kako to ovaj, u drugim zemljama, tako da nam taj dio još uvijek nedostaje. Šta je sa nastavničkim kadrom? Postoji li dovoljan broj e, kompetentnih e, specijalista na našem području? E, ne, kratko jasno ne. E, nažalost, e, djece s teškoćama, reći, ne znam, možda i nije nažalost, ali evo djece s teškoćama nam je iz godine u godinu sve više, dolaze nam se sve zahtjevnija i teža djeca. E, djeca koje mi ne možemo pružiti e, samo uslugu od koje je obrazovanja, djeca koja traže razne rehabilitacijske programe koje onda u okviru udruga dobivaju. E, mi ovdje trenutno imamo 36 zaposlenih, od toga je 22 e, e, defektologa, dakle koji su kompetentni stručni za rad s našom djecom, međutim evo imamo još dva, odnosno tri čak neupražnjena radna mjesta. govorimo o jednom fakultetu u našoj državi koji postoji, koji obrazuje ovaj kadar u Zagrebu, tako je, tako da to nije dovoljno. E, mi imamo e, razne ocijeke, ajmo tako reći, nekakve fakultete po susjednim državama koje onda neke priznajemo, neke ne priznajemo, tako da nam je to veliki problem. E, puno mladih ljudi, naravno i takva je situacija u državi i odlazi iz države, puno njih završi, ali ne želi se vratiti u svoj kraj, tako da evo, ali generalno i malo, malo to ovaj, ljudi studira u ovog našeg područja, a potrebe su sve veće. Tako da evo, ja mogu reći da smo mi u mojoj školi dosta dobro zastupljeni sa stručnim kadrom, u većini e, su djeca imaju dakle nastavu pod, pod stručnim vodstvom, međutim uvijek imamo i mladi kolektiv, kolegice odlaze na porodilne i tako i onda je tu problem sa zamjenama, ali da smo u potpunosti zastupljeni nismo, evo i mi potrebujemo razne, ali evo, nažalost, mhm. nema ih. Ako govorimo o uvjetima za rad, jeste li zadovoljni evo, općenito uvjetima za rad u vašoj školi? S kojim svakodnevnim problemama, teškoćama se susrećete tome? E, pa zadovoljna sam i mislim da su kolege zadovoljni. Evo, mislim da bi bilo neskromno e, govoriti da, da, da nemamo uvjeta, imamo ih, da može bolje može uvijek. E, evo ove godine smo e, ušli u e, projekt opremanja informatičke učionice, odabrani smo kao jedna od škola koja će biti opremljena. U evo ovom jednom periodu od godinu dana uspjeli smo napraviti senzorno igralište za našu djecu, opremamo dvoranu pomalo, imamo senzornu sobu, imamo neke sadržaje koje mislim da možemo pružiti našoj djeci da može bolje može. Uvijek ima nekakvih potreba i kolege to iznose, ali mislim da nas dosta dobro prati ministarstvo, eh, osnivač eh, sa koliko može, tu nam je grad Vukovar koji isto zaista brine o nama u okviru svojih mogućnosti, tako da evo ja bi zaista bila neskrona kad bih rekla da, da nismo zadovoljni. Mhm. Eh, spomenuli ste znači srednjoškolsko obrazovanje. A šta je sa predškolskim, znači rano uočavanje? E, da, parana intervencija na području e, Vukovara e, trenutno funkcionira kroz udrugu Leptirići. Oni pružaju tu uslugu rane intervencije gdje imaju razne programe e, od fizioterapeuta, neurofeedbacka, logopedske terapije i slično i to je nešto, ajmo reći, sad u zadnjih godinu dana riješeno. Mm, ne znam koliko su svi obuhvaćeni tom ranom intervencijom. Osobno smatram da je to dosta veliki problem u našoj županiji jer e, govorimo sad o području grada Vukovara, ali imamo mi i druga mjesta koja, gdje djeca nisu obuhvaćena ranom intervencijom. Mm, to je onaj dio kad kažemo jesmo li zadovoljni još uvijek ili nismo, nismo jer e, nemamo mini defektologa ni u vrtićima, nemamo mini defektologa ni u srednjim školama. E, mislim da najbolje funkcionira sustav osnovnoškolskog obrazovanja djece s teškoćama. E, u, u predškoli vi, i da imamo taj nekakav dio rane intervencije, morate imati dovoljno stručnjaka, u bolnicama ih nema, pri raznim zavodima, ne znam, raznim drugim ovaj, institucijama, vrlo malo je u stvari defektologa, tako da, evo, što, se tog tiče nekakve, nekakvog ranog stvarnog rada s našom djecom slabo, ima ga u povojima, nadamo se da će to biti bolje, jer znate, nama je to jako u stvari važno da ta ranom intervencijom bude obuhvaćeno sve veći broj djece, jer ta djeca kad nama dolaze u školu, dolaze i puno pripremljenija, već u nekim vještinama i, i usavršena, ajmo tako reći, tako da je puno lakše i privikavanje na školu, školski sustav i sve, a da ne govorim da su ta djeca već dobrim dijelom mm, kroz te rehabilitacijske programe i, i, i uvježbani i na neki način ili rehabilitirani i pripremljeni za ono što ih, što ih čeka u školi. pričamo često o društvenoj uključenosti osoba sa invaliditetom ili djece sa teškoćama u razvoju. E, kako biste e, ocijenili tu društvenu uključenost e, kod nas, evo, konkretnije u našoj županiji ili na razini Hrvatske? Pa evo, eh, ja mogu govoriti eh, nekako jel, iz, perspektive ravnatelja ove ustanove i naše djece. E, mi smo jako dobro uključeni i ja ovim putem zahvaljujem svim udrugama, institucijama, prvenstveno evo kolegama ravnateljima koji u svojim redovnim školama e, kad god se nešto događa, gdje god uvijek nas prepoznaju, zovu i uključeni smo apsolutno u sve sadržaje gradu koji definitivno nas prati u svemu i, i, i nekako smo tu uvijek u suradnji što god se događa u gradu, uvijek se obilježava i uvijek smo i mi tu prisutni. Tako da iz perspektive ove škole E, mislim da smo i takako uključeni i želimo, evo možda sad ako nije neskromno malo nas pohvaliti dobivamo 5.12. E, smo predloženi za nagradu e, volonterskog centra gdje ćemo dobiti nagradu kao za promičemo dakle volonterizam i uključeni smo razne volonterske akcije i nama dolaze i mi se uključujemo tako da, da u tom dijelu ja mogu reći da smo stvarno uključeni i da se stvarno osjećamo kao dio zajednice u kojoj živimo. Mm, što se tiče naše županije, jesu djeca uključena, međutim mislim da je to više kroz udruge i ovisno koliko je udruga je aktivna, da na taj način se onda oni uključuju, a na razini države, čujte kao što sam malo prije rekla, uvijek bi moglo više i bolje, ali mi smo tako jedna osjetljiva skupina djeca s teškoćama, tako da evo, još uvijek se tu malo razvijamo svi, tako da mogli bi se sigurno i više uključiti, ali mislim da evo, generalno da je ta svijest o, uključivanju i, i e, svakodnevnom životu e, naše djece, da, da jednostavno, da je, to, da je to puno bolja slika nego što je prije bila. E, sudjelujete u raznim projektima, pa jel možete nam ovom prilikom predstaviti najznačajniji? Pa e, da, e, vrlo smo mi ovako aktivna škola, <laughs> ove godine radimo tri projekta, e, dobili smo, aplicirali smo na, na, na više, ali evo tri međunarodna projekta, to su ovaj, Erasmus Plus projekti gdje smo uključeni, trenutno su dva, su već počela, treći krećemo u siječnju, jedna se zove Magical Dream, jedna se zove Teravita, dakle to su projekti u koji su uključeni još šest, odnosno sedam zemalja. U prvom projektu nam je nekako bit projekta, uključivanje životinje u odgojno-obrazovni proces. Mi inače u našoj školi imamo i životinje, imamo jedno morsko prase, u stvari to je zamorac jedan i e, koji je već dvije godine s nama u okviru jednog drugog projekta i e, sad je taj projekt završio, ali smo evo dobili sredstva i krenuli smo na novi projekt e, tako da nam je taj, ta životinja okosnica nekako svega i djeca jako vole i razvijaju brigu o njemu, e, odnosno razvijaju sve svoje vještine, prvenstveno e, čitanja i, i razno raznih drugih vještina koje e, dobivaju dakle, u kontaktu sa, sa životinjom. Kroz drugi projekt smo uključeni o brigu o zemlji pa se zove teravita, dakle kroz e, razne sadržaje na, koje sve načine možemo brinuti o, našoj planeti. A treći projekt e, će biti e, u stvari nekakav informatički, ajmo reći to još očekujemo, nemamo baš puno informacija na koji način ćemo biti uključeni s tim da smo u prvom projektu Magical Dream i koordinatori. Mi smo jedna mala škola iz jednog malog grada, a partneri su nam zemlje i škole sa po 2000 učenika, a mi smo nositelji projekta. Dakle, to dovoljno govori dakle, da nešto i mi njih možemo, ajmo tako već poučiti i, i pokazati što mi tu radimo. Tako da evo, to je prilika i kolegama da razmini iskustva, da se educiramo svi, da naučimo evo nešto novo i, i našoj djeci nešto novo prenesemo, tako da e, je gotovo 15 kolega u to uključeno ali evo svi rado sudjeluju, odvajaju svoje vrijeme slobodno za to, tako da e, i kroz to na neki način evo dobivaju i, i, i putuju, poznaju druge ljude, druge stručnjake, povezujemo se svi, mislim da, da je smisao tog projekta da kasnije, evo kao što nam se s ovim projektom sa životinjom i dogodilo, da i kasnije imamo mogućnost nastaviti e, rad e, kroz druge projekte, mislim da je to smisao sveg tog, dakle dobiti neka nova znanja, vidjeti kako se to negdje dalje radi, ali i mi imamo što pokazati što i mi radimo. Dakle, spomenuli ste da su djeca kod vas u školi u vašoj ustanovi do 21. godine, nakon toga se neki na, nastave e, u srednjim školama, e, je li e, postoji nekakav način da njih i dalje nastavite pratiti, jel pratite Pa da, pratimo da ako su nam djeca uključena kroz udruge, jasno da ono što se događa s njima, naravno u srednjoj školi, čujte, to su djeca koja Eh, eh, jako su vezana u svoju osnovnu školu. To su valjda jedina djeca koja su nesretna kad je, eh, su proljetni zimski ili, ljetni odmori. Oni jako vole biti u školi. Tu brigu i tu taj život koji oni ovdje imaju kad krenu jednom u srednju školu više tog nema. I oni se nama vrlo često vraćaju i dolaze u posjet i druže se sa, sa djecom koja su ostala ovdje, tako da mi ostanemo u kontaktu s njima, barem on jedan nekakav ono prvu godinu, prvi razred, drugi razred srednje škole, već kasnije kako oni postaju stariji, već oni nas to manje trebaju, jel usmjereni su na neke druge sadržaje. To su djeca koja uglavnom koja završe školu pokušavaju se negdje zaposliti, tako da evo kasnije osnivati svoje obitelji i slično, tako da do neke dobi imamo i pratimo ih. Ove koji su uključeni kroz razne udruge uvijek ostajemo s njima u kontaktu, to su ova naša djeca koja budu starija, ovaj, koja su tu kod nas evo, do 21. pa poslije toga jel, eventualno su u nekakvu udrugu uključeni, nekakve svakodnevne aktivnosti, jer i mi surađujemo, puno naših kolegica radi dakle pri raznim udrugama ili volontira ili nekakav honorarni posao i slično, tako da uvijek mi imamo e, informacije gdje su naši učenici, što se s njima događa, a i oni uvijek rado dolaze k nama i bilo kad e, i kad se sretnemo nekad u gradu i ne zaboravljaju ni nas, niti mi njih. Volimo čuti pozitivne primjere, znamo kako je stanje u državi sa zapošljavanjem, e, je li, evo poznato vam ta, takvi primjeri evo, da, vaših pa učenika? Pa, da, nemamo ih baš nešto puno, da da, jer to su vam uglavnom pomoćna zanimanja i kažem, e, kao što sam rekla na početku, nažalost, taj sustav nije po meni dobro riješen, to su zanimanja koja zaista nisu više tržišno e, e, nekako atraktivna i to su djeca Znate, ili je to pomoćni nekakav cvjećar ili pomoćni kuhar ili nitko vam to ne želi zaposliti. E, onda oni jedno vrijeme dobivaju nekakvu naknadu i, tako, onda rade uglavnom nekakve poslove koji su više onako nekako, jel, nekakve uslužne, nekom će iscijepati drva ili će napraviti ovako nekako za nekakvu nadnicu, neku dnevnicu, tako da vrlo malo njih se zaista zapošljava u nekakvim e, e, poduzećima, firmama, ne znam, gdje bi nekakvim, evo, tipa komunalaca ili, ili nekih gradskih ovaj, firmi tako da rijetko, rijetko kod njih zaista, zaista uspije dobiti posao. Koliko je evo, javnost upoznata sa njihovim potrebama? Rekli ste da, da sve više e, i imate i jel, razumijevanja i od strane e, organizacija i vladajućih institucija. E, što, e, kakav je odnos sa medijima i općenito odnos sa, sa javnošću? Pa mi jako dobro surađujemo. E, mi što god radimo ovdje u školi je vrlo transparentno. Uvijek e, pozivamo kad god smo u prilici ovaj, e, da nas mediji poprate i želimo i mi imamo svoju Facebook stranicu, dakle preko tih društvenih mreža smo se angažirali jer smo shvatili imamo mi web stranicu škole, međutim roditelji više vole Facebook i onako to je danas jel moderno pa onda puno, puno ovaj, to više posjećuju jer pratimo točno koliko su nam posjeti, imamo i po 2000 posjeta tako da ovisno je što, što objavimo na stranici, tako da htjeli smo prvenstveno preko tih društvenih mreža dati roditeljima uvid što se događa svaki dan u školi. Jer znate, svaki roditelj voli vidjeti što se događa, ne možemo mi svaki put zvati novine ove ili one i dogodi se, jučer je bila proslava rođendana, pa želimo da vide i takve stvari, tako da što god se događa kod nas u školi, mi to nastavimo popratiti, ako ne putem medija na, na takav način, barem onda e, preko Facebook stranice, međutim mediji nas prate. Evo, nedavno nam je bilo gostima i Nova TV i magazin, e, uvijek nam je tu večernji list, uvijek su nam tu razne, razne kuće e, televizijske koje nas prate i lokal lokalne i ove nacionalne, tako da mm, nisam što se nas osobno tiče, dakle škole, onoga što mi radimo, mi smo zadovoljni, kažem, nastojimo mi sami e, e, organizirati i, i pozvati, dakle što god se događa, jednostavno želimo da to javnost zna zato što mislim da na takav način će se onda i više javno senzibilizirati jer e, znate kad netko nije ni čuo nikada postavite kako će vam nešto u nekom slučaju i pomoći. Mi uvijek imamo ljudi koji brinu o nama, nama je ove godine evo ako to smijem reći prilika je e, nas e, HEP ove godine školske donira nam časopis Radost, dakle svakom djetetu svaki mjesec njegov primjerak časopis Radost koji nije obvezan nastavni materijal, ali evo u tri škole u Hrvatskoj, jedna smo od njih i mi koju on sponzorira, tako da evo znate, ako se za vas ne čuje ako se ne vidi da nešto radite, onda ne mogu vas ljudi ni prepoznati. Imali smo mi privatnih donatora iz Austrije i javljaju se ljudi, dakle, i pronađu nas i područje na kojem mi radimo je specifično, dakle, to je, je grad Vukovar koji ima svoju, jel, e, povijest za 26 godina, tako da ljudi su senzibilizirani za taj dio ja, ja ne mogu reći, evo zaista, ja sam zaista zadovoljna način na koje nas mediji prate, kako se mi uključujemo, kako mi s njima surađujemo, dakle, ja sam stvarno, stvarno zadovoljna. Dobro, evo, za kraj možda neke Možete nam otkriti najbliže aktivnosti ili eventualno osobne želje, nade i ciljevi. Da, pa evo ono što sad se sad pripremamo, to su naravno ovaj mjesec prosinac kad je pun svega i, i, raznih e, događanja. E, prvo nam dolazi upravo ovaj obilježavanje tog dana e, volontera gdje smo, ćemo dobiti jel, na neki način i, nagradu za, to naše, za taj naš rad. nakon toga nam slijedi Sveti Nikola, pa one božićne priredbe i imamo mi tu motom raz izazove koji nam dolaze. Dakle, mi imat ćemo predstavu mađioničarsku, bit će malo dana do 22. prosinca što, ćemo sve, što smo sve isplanirali. Danas smo baš imali ovaj aktiv e, učitelja, pa kad smo stavili sve na papir koji su to sve datumi koje moramo obilježiti, e, puno toga je, e, je bilo i puno se tu stvari događa. Osobne želje, ciljevi, pa evo, kao što sam rekla, uvijek može bolje, ima još prostora naravno i za rad kod nas i, i, i, i u smislu nekakvih edukacija ljudi i opremanje prostora. Znate, sve ono što je tu, sve to ima e, svoj vijek trajanja, neke stvari treba obnoviti. ja bi zaista voljela, evo, e, za vaše slušatelje ili one koji će to i, i ne znam, nekoj mi prenijeti. voljela stvarno reći da, da mi smo škola koja smo zaista otvorena prema svima. jako puno roditelja e, koji imaju djecu s teškoćama e, žele doći u, e, nama u školu. Nekad nismo jednostavno zbog prostora u mogućnosti svima udovoljiti jer na području naše županije postoji još jedna škola koja nije samostalna, ali su posebni odjeli u Vinkovcima. Tako da evo Voljela bismo kad bismo svima mogli e, e, na neki način pružiti sve ono što, što zaista trebaju njihova djeca. Mi smo ovdje zbog te djece i, i nastojimo svoj ono djeci koja jesu ovdje stvarno e, e, pružiti ma, svu moguću maksimalnu skrb, odgoj i obrazovanje koje oni zaista imaju pravo. Tako da Eto, zahvaljujem na razgovoru i želim vam puno uspjeha u, u daljem radu. Hvala puno. a mi smo imali priliku čuti mišljenje o školi i od strane roditelja i učenika. Razgovarali smo s gospođom Marom Mišljenović, majkom djeteta s teškoćama u razvoju i njenom kćeri Jasminom. E, gospođo Mišljenović, e, recite nam na početku kako, e, kako ste zadovoljni uvjetima, općenito školom u, u Vukovaru? Pa evo, jako smo zadovoljni ona ova ima u sklopu svoje nastave, ona ima i logopeda i psihologa i defektologa i oni su uključeni u razne aktivnosti i idu, kako da kažem, i van nastave, idu i na plivanje, idu i na jahanje i e, u kino i svuda. Svuda idu. Mhm. Što vama kao roditeljima znači uopće postojanje takve škole? Pa jako puno znači da ona ima svoje obaveze kad ode, da, ima, da ona je stekla isto i radne navike i puno toga je naučila što ne bi naučila sigurno u redovnoj školi. Program, program im je prilagođen ovaj, njihovim mogućnostima i najvažnije što oni njih uče istoj životnoj školi, da ih e, osposobe danas sutra da bi oni što lakše mogli funkcionirati sami. Mhm. E, kao roditelji, jel se e, družite, jel dijelite nekakva iskustva izvan škole recimo, jel postoje nekako, ne znam, zajedništvo roditelja? Pa, zbliže, može i škola bi zbliže i roditelja, ne samo Pa da, na primjer družimo se, evo na primjer sa Josipom e, posjećujemo se nekad, oni dođu kod Jasmine na rođendan, nekad mi idemo tamo kod Josipa i tako. Mhm. I kad su roditeljski sastanci uvek e, razmenjujemo ta iskustva i koji su problemi i tako, mhm. uvijek nešto novo naučimo i eto. A znamo je danas i Jasmina. Jasmina u koji razred ideš? Koje? E, Ona je u skupine. A to skupina, a kako, kako se zove to? E, skupina znači... od 14 do 17 godina. Aha, 14 do 17. E, jel voliš ići u školu? Volim školu. Što radite u školi osim učenja. U svakoj školi učimo, pa evo znam učenike koje baš i ne vole ići u školu. Jel znaš ti takve učenike? Jel, jel možda ima i takvih u, vašoj kući koje ne baš vole ići u školu? A Nikola ne voli školu. <laughs> pa poznaje mi Nikolu, znam da Nikola ne baš voli ići u školu, ali ti voliš, jel tako? Da. Znači, jel puno učite u školi? Da, baba puno učimo. A šta još radite? Evo pa, zanima. Pa bojamo, pišemo, pevamo. Božić. Sad pripremate se za Božić. Da. jel imate, znači nekakve, idete na neki koncert, imate koncert neki? Da. A što najviše voliš kad radite u školi? Što ti se najviše sviđa? Pjevanje. Pjevanje ti se sviđa. A reci ti, jel idete negdje na izlete? Znači u Vukovaru ste u školi jer idete, putujete negdje. Da. Čula sam da i putujete dosta. Hm? Da na more idemo sa ravnateljicom. A to ćemo mamu pitati, jer s ravnateljicom nismo, nismo pričali o tome, a znam da, da dosta ima tih aktivnosti i koje nisu za vrijeme škole, nego za vrijeme ferija. Da, išli su, nisu prošle godine, nego pretprošle, unazad dve ili tri godine išli su na more. Uh Da a imaju uvijek nekakve još izlete e, da. u bližim, bližim. I išli su, da, išli su oni to, imaju jedan put godišnje, idu na ekskurziju što se dogovore i tako da. Uvijek oni negdje idu. Uh-huh. E, za roditelje to financijski isplatljivo, to, to je pa da, mi nismo, ministarstvo sve, sve... Da, sve je bilo omogućeno jer onda ravnateljica je skupljala ova, još donacije, tako da nismo nešto malo je bilo samo da se doplati, a inače ovo je drugo bilo sve. Tu bih možda još spomenula i to da oni imaju vlastiti prijevoz. Da, imaju da škola, imaju jedan kombi koji e, vozi sad da kažem jedan deo da pokriva, a drugi ide sa čazmatransom. uh Znači Jasmina dođe, sačeka ujutro u pola osam, ide od kuće i dođe vozač po nju i ona je u školi do pola četiri, mhm. imaju produženi boravak, znači u školi imaju i doručak i ručak i kad posle ručaju, onda im počinje produženi boravak i tamo isto imaju svoje aktivnosti, napišu ako imaju nešto za zadaću, pa onda nešto uvek rade i tako. Da, što vjerojatno vama kao roditeljima pa dosta olakšava. Pa jeste, da. E, I, da je ona uključena u, taj, e, u te aktivnosti, i onda ona kad dođe kući, ona je potpuna, znači, da. Ovako da je kod kuće šta bi bilo? Ne bi bilo ništa. Pogotovo mi na selu što živimo i Jasmina, a što radiš ti po kući? Imaš svoje obaveze, što moraš obaviti kod kuće? Spremam sobu i tako. Eto, vidiš, znam, znam da si jako vrijedna, a tako i nastavi. Ja vam zahvaljujem na, na razgovoru i želim sve najbolje. Hvala, Hvala vama. Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Pružena ruka, posvećena osnovnoj školi Josipa Matoša u Vukovaru. Emisiju pripremila Lesa Mudri, tonski obradio Robert Pavelić.